Djevo, vladičice, bogorodice, koja si nadprirodno i neizrecivo rodila jedinorodno slovo Božje, tvorca i vladatelja svega vidljivog i nevidljivog, jednog iz trojice Boga, Boga i čoveka, ti si postala obitalište božanstva, smestište svake svetinje i blagodati u kome je blagovoljenjem Boga i Oca i sadejstvom Duha Svetoga telesno obitavala punoća božanstva. Ti si sve nadvisila carskim i bogugodnim dostojanstvom i prevashodiš svako stvorenje. Ti si slava i uteha i neopisivo veselje anđela, carski venac apostola i proroka, nadprirodno junaštvo mučenika, pobornica u podvizima i podateljka pobeda, ti koja spremaš za podvižnike vence i nagrade večne i uzvišene, veća od svake počasti, čast i slava prepodobnih, nepogrešiva voditeljka i nastavnica molitvenog tihovanja, dver otkrivenja i duhovnih tajni, izvor svetlosti, vrata večnoga života, nepresušna reka milosrđa, neisapno more darova i čudesa. Tebe preklinjem i tebe molim. Sastradalna majko čovjekoljubivog vladike, budi milostiva nama smirenim i nedostojnim slugama tvojim. Pogledaj samilosno na uniženost i smirenje naše. Isceljuj slabost duša i tela naših, razvej vidljive i nevidljive neprijatelje Pred licem neprijatelja naših budi za nas nedostojne ubojno oružje, jaka odbrana i nepobediva pobornica. Pokaži na nama drevne i divne milosti Tvoje, da poznadu bezakonici da je Sin Tvoj i Bog, jedini car i vladika, a Ti zaista bogorodica koja si rodila po telu istinitog Boga i da je tebi moguće sve što zaželiš vladateljko učini na nebu ili na zemlji i svakome koji moli darovati mu ono što mu je potrebno, bolesnima zdravlje, a onima koji plove tiho more i dobru plovidbu. Budi saputnica onima koji putuju i zakriljuju ih. Spasavaj zarobljenike iz teškog ropstva. Utešavaj ojađene. Olakšaj bedu i svako drugo telesno stradanje – i oslobađaj od duševnih neduga i strasti nevidljivim zastupništvom Tvojim, da bismo na kraju puta ovog vremenog života mogli preko Tebe dobiti večna blaga u Carstvu nebeskom. Pravoverne Tvoje ukrepi protiv neprijatelja njihovih, rasturi oblak tuge koji je pokrio duše njihove, izbavi ih iz utučenosti i malodušnosti, i poda im svetlo i radosno raspoloženje duha, podarivši mir i spokojstvo. Molitvama tvojim, vladateljko, spasi posvećenu tebi pastvu, sav grad i zemlju, od gladi, zemljotresa, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca, međusobnih ratova i svaki pravedni gnev Boži odvrati od nas blagovoljenjem i blagodaću jedinorodnog Sina i Boga Tvog, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim Ocem i sa večnim i životvornim duhom njegovim, sada, svagda i kroz sve vekove. Amin.